Він підвівся, підійшов до Ірини, підніс руку, щоб погладити її, і не зважився. Тільки по довгій хвилі поклав руку на плече, а вона невідривно дивилася на нього і думала не так про нещастя, як про нього самого, і все ще не могла всього збагнути не могла точно визначити своєї вини в цьому страшному клубку, який звинуло життя, і від того страждала ще дужче. Мовчи, наказала вона, притуливши долоню до його вуст. Але це був зовсім не театральний жест. Вона забороняла йому говорити, рятувалася від його слів бо будь-які слова не виправдовували, а тільки дужче звинувачували її. А жалощів від нього в цю мить вона прийняти не могла. Ти такий же, як і він. Це я прийшла до тебе. Ірино, не можна так. Якби не оце, ми б йому сказали. Враз вона звинулася вся, жартовно піднесла голову. Ми й тепер повинні йому сказати розповісти все і про те, як боролися з собою. Вона взялася за голову, болісно приплющила очі. І що ж це буде? Він нам простить? Вона хотіла ствердити а замість цього запитала знічено та жалісливо. Сергій стояв, і дивні почуття поймали його. Він знову, як і раніше, дивувався цій жінці, її щирості й наївності, аж дивакуватості. Але ж вона бувала дивакуватою не в усьому і не завжди. Попрацювавши стільки разом, він це знав напевне. Часом прозірлива й доскіплива, що докопувалася до істини, вгадувала найменшу фальш, вміла тверезо дивитися на речі і казати правду, а часом, як оце зараз. Такого простити не можна, сказав якомога розважливіше. Хіба ти не розумієш? Ми про це вже перебалакали сто разів. А може, поки його немає втекти? Знову промовила вона, але було видно, що не вірить у власні слова. На втечу, на лиховісний обман вона не була здатна, хоч і обманювала чоловіка ось уже кілька місяців і щоразу дивувалася собі, своїй винахідливості, своєму голосу, коли розказувала Василеві Васильовичу, де була. Вона й досі не могла збагнути, як це в неї виходило і як це сталося. Почувалася немов у пасті, з якої тільки один вихід смерть. Я хотіла сказати не простить, а зрозуміє. І ми підемо на квартиру до клави, як і домовилися. Вона знову звернула погляд на нього і немов би вирвалася з важкого сомнамбулічного стану. Я так за тебе злякалася. Ти з хворим серцем, е, що там уже мені махнув рукою Ірша? Мене вважай немає. Це ти навмисне? щоб добити мене. Годинник ударив знову, вже трохи по-іншому. Сергій здригнувся. Він іноді б'є, коли йому заманеться, пояснила Ірина. Неначе в церкві, сказав тихо, прислухаючись до чогось. Колись мене мама водила. Мабуть, мало водила. Не треба так. Ми ж разом. Її очі засвітилися, і вона стала дуже гарна. Взагалі, по-справжньому ставала гарною тоді.